abariko bimba amabuye n'umusenyi mu mwenga mutwenzi wo ku mutumba kabande ni muri komine giheta y'intara ya gitega barahagaritswe baragabishwa ko batohirahira ngo barenge aho bapimiwe n'igisata kijejwe iby'ubutare n'urucekeri OBM ifite nije imbere inje ngomanda bashikiriza no makuru mu hinga bw'ivyuma hakaba hari François Akimana Isanganiro Isanganiro Iradi Marine Dabayi kaze muri ano makuru tuyahereye mu yavuga mu gisata cy'umutekano umukenyezi Shimirimana Space wo ku mutumba Muramba wa muri commune Bugenyuzi intara ya Karusi yarishwe akerewe izo si mwijoro ryakeye urongoye uwo mutumba n'igipolisi bavuga ko uwo mugore w'imyaka mirongo ine' 48 yishwe n'abantu bataramenyekana aho babanje kubomora idisha ry'inzu yabamwo na nyina wiwe baca barinjira bamwicira aho yarara bashikiza ko hatamvu baramenya zo bazatumye haba ubwo bwicanyi igipolisi kikaba camaze gutangura amatora Tohoza wakaba abaye umuntu wa kabiri yishwe muri iyi ndwi nyene inyuma y'uwishwe muri komine Gitaramuka ku wa gatatu uheze mu gisata c'amagara y'abantu gushika kuri uyu wa gatanu abantu babiri nibo basanze baranduye umugera wa corona nkuko bivugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu kuri uyu wa gatanu mu gihe yari katanga umwihwezo wo kungena igikorwa cyo gupima umugera wa corona kiriko kiraranguka mu gisagara cya Bujumbura Tade Ndikumana akavuga ko abo basanze baranduye bariko barakurikiranwa tumutega abiri ibyejo biraza gusohoka mu bantu ejo bashyika amajana indwi na mirongo ibiri na babiri bafashwe ibipimo turamenya inyishu nk'aba rero mirongo itanu na babiri tumaze kuronka buriya twabivuze ni imigwi kuvuga ko tubakurikirana imice itatu tuba tugenda mu mihani wabo bose nabo nyine tukabapima hariho abo twasanze bafise indwara zijya zindi ntuvuga zishobora kubabangamira bakina umugero wa sida bafise ingwara y'igisukari ingwara y'umundi w'amaraso ingwara y'amafigo abo twabashize mu mavuriro mu bitaro harimo kirinike n'ahandi hariho n'abandi utabona badakeneye kujya kwa muganga badakeneye kujya ku ivuriro kugira bakurikirane mu bitaro abo nabo bari imice ibiri hariho abasanzwe baba ahantu bifise urabona abarundi tumaze uburyo bumwe ugasanga arashobora kubandanya afata umuti yambaye maske ari wenyine afise icyumba ashobora kuraramwo harimwo ibyangombwa byose abo twabagumije mu mihana iwabo n'abandi twasanze babana n'abantu benshi abo rero twaciye tubakuraho kireka mwebwe tubakurikiranire ahantu ha mwenyine nta ngwara baba bafise zindi uretse uwo mugera twabatoye abo nabo twashyitse muri merike kugira ngo bafate imiti mu minsi itatu dusubire dupime turabe imiti yakoze atamugera bagifise baca basubira muhira Tade Ndikumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu amakuru yacu tuyabandaniriza mu yavugwa mu gisata c'imibano abanyagihugu b'imitumba nka yose ya commune Muguyi bamenyesha ko batagira amazi meza yo kunywa kunwa imwe bayigura hagati y'amafaranga amajana atanu n'amajana indwi Mustanteri w'iyo commune amenyesha ko mu nama mpunuzo jambo ya commune bamaze icyo kibazo ngo bagiye kugura imifuka ijana y'isima kugira basubire gukora urusengo byabomotse kubera imvura yaguye muri uyu mwaka n'inkuru tubaza alexi ndayiragije ayo mazi meza yatanguye kubura kuva cyane cyane mu kwezi kwa kane kubera imvura yaguye ica ibomora amabombo yari yubatswe ya rusengo aho rero hakaba ari ku mitumba nka yose ya komine mugwi imitumba yahuye cyane n'iryo sanganya akaba ari bubogora na kivumvu abanyagihugu baba wo ku mutumba wa kivumvu bamenyesha ko ibidimu y'amazi y'amaritiro mirongo ibiri igurwa hagati y'amafaranga amajana atanu n'amafaranga amajana indwi aho nk'umubyeyi yagiye kwibaruka ku ivuriro rya kivumvu ngo ategerezwa kugenda ajanye amabido abiri musanteri wa komine muguhi ciza joseph amenyesha ko icyo kibazo bamaze kuciga mu nama mpanuzwa jambo ya komine muguhi abagize iyo nama wa jambo ngo barumvikanye ko bagiye kugura imifuko ijana y'isima imirima kugira bashobore gusanura ayo mazi ya rusengo aho rero akaba aremesha abanyagihugu bakenya ayo mazi ko mu mwaka utangura ayo mabombo ya za rusengo azoba yasubiye gukora mu bitoke alexi ndayiragije hajyaho isanganiro isanganiro inama isumba ingimba hajya ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri kigega hajya isanganiro amakuru yacu arabandanya umuyobozi mukuru w'igisata ubm by’ubutare iby'ubutare n'urucekeri mine carrière mu rurimi rw'igifaransa aragabisha abari ko bimba amabuye n'umusenyi mu mwango wa mutwenzi ku mutumba kibande muri komine Geta y'intara ya gitega ko batohirahira ngo barenge aho bapimiwe kuko byo hava bituma ibabara rya kaburimbo riva gitega rija mu ntara ya karusi ryononekara abo bimba uwo n'amabuye bakemeza ko batarenga aho bapimiwe mu gihe abaca muri iryo barabara batabizera n'inkuru tubazaje Gerard n'ibigira Akuzi mutwenzi gaca ku mutumba mugutu wo muri komine Gitega no ku mutumba Kibande muri komine Giheta hose ni mu ntara ya Gitega muri ako kuzi havamwo umusenyi ukundwa n'abubatsi mu gice cy'umutumba Kibande muri ako kuzi no mu ndimo zigakikuje havamwo amabuye yitwa y'umujabwe arundegwa cyane nayo nyene bakanayamenamwo igravier kubera ibarabara rya kaburimbo rivi Gitega rija mu ntara ya Karusi yegereye aho bimba ayo mabuye abaricamwo bafise amakenga ko abo bimba nibasamara canke bakisamaza bazohava batuma iryo barabara ryononekara ariko rero abo bimba barabahumuriza aho bavuga ko batazorenga aho babapimiye kandi ko bahawe impusha zo kuhimba amabuye n'umusenyi turazi ko ibarabara rizivye vyakoze ku buryo bugoye ico gituma ngaha ntirizoshikirwa ko ngaha ntituzorenza ngaha izi metero nazo badupimiye urabona aha hazitiye wurenga izi nizo metero zigize iyi hegitari ijana ku ijana dusigaje ukwezi kumwe kuko ntaha tutazohiyongera tuzoca twimuka badupimire ahandi ubona kubera hegereye iri barabara baratuzi guhera ku mutumba kuduga ibisata byose twarabiciyemo amverenema turafise uruhusha rwabyo bemu yewe ushika umushikiranganza duha uruhusha umuyobozi mukuru w'igisata OBM kijejwe ivy'ubutare n'amabuye n'urucekeri mineze kariyeri mu rurimi rw'igifaransa Ndwayo Jean Claude akabasaba gukurikiza amategeko mu kutarenga aho babapimiye n'abajeje intwaro akabasaba gu gufasha kucungera abiyumvira yuko baryohewe n'amabuye kugira ngo bacukure bahave bonone bamenye ko ibarabara ari inyubako rusange kandi nk'iyo bari kaburimbi biravuzwe cyane iyo rimaze rero kubomoka gusiduka ni igihugu cyose gihomba nabo nyene barimwo twobasaba rero yuko bokubahiriza imbibe aho baba bapimiye kuko turafise abakozi ego mugabo ntibashobora gukwira igihugu cyose imitumba yose mu mwanya umwe barashaka kuba bikika mu kiza ariko twosaba n'abajejwe intwaro ko badufasha kuko ibarabara uravye amaheragizo yubakwa ko hanyuma abenegihugu bashaka kuryonona abajejwe intwaro bahari ibintu by'akamaramaza iryo barabara rya kaburimbo gitega karusi rikaba ryubatswe mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi igitega jean ibwira ku bwa radiyo isanganiro urakoze Gerard nibigira abarimyi b'igiterwa c'ikigazi bahurikiye mu ishirahamwe ryishinze guteza imbere abarimyi b'ikigazi ya Propabu ngo barahagaritswe umutima n'ikoro igiciro c'imise hamwe n'amavuta bafasha mu gukora amasabuni aho ikiro c'imise cavuye ku mafaranga amajyana indwi kikaja ku mafaranga amajyana atatu na mirongo itanu ivyo biciro ngo bikaba vyifasha uko inyuma yaho hasohokeye ingingo y'umukuru w'igihugu igabanya igiciro c'isabuni Festus Ciza arongoye apropabu asaba ishyirahamwe savonero hamwe na leta yafashe ingingo yo kugabanya igiciro cy'isabuni kuraba ko umurimyi atari akora homba nuko atabadandaza bariko bikika inyuma y'ingingo y'umukuru w'igihugu mu kugabanya ibyo biciro tumutegabiri nk'abarimye igitego cy'ikigazi turafise amakenga adasanzwe aho twabonye ibiciro mu mwimbo w'igitegwa cy'ikigazi uriko uramanuka ku buryo tutari tumenyereye na cyane cyane muri iki gihe akarero twavuga duhereye nko ku mise imise byavuye ku majana ndwi duhereye ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ubu ubu bikaba bigeze ku majana atatu na mirongo itanu mbere washaka hamwe hamwe amajana atatu na mirongo ibiri ahandi n'amajana atatu gusa aha canke hari cyo kimwe no ku mavuta aho ingunguru y'ibiro majana abiri cyangwa majana mirongo ibiri hamwe yari igeze ku bihumbi majana atanu ubu ikaba igeze ku majana atatu na mirongo itanu amajana atatu na cumi amajana atatu na mirongo umunani nk'uko nabivuze yakoze bivanye n'isoko rya hacanka yariye ibyo rero bikadutera amakenga ntidushobore kumenya imvo yatumye ibyo biciro bigabanuka kuri urwo rugero nk'abagura iyo minsi batubwira ngo ntabayijana tukibaza rero icyabaye kugira ngo habure aho bayijana ariko icyo tuzi ni uko isoko rinini sabona niyo mu isanzwe igura nk'iyo mise cyane ntidushobore kumenya nimba yoba ariyo yatumye ibyo biciro bigabanuka icyo yo yafatiye kuko byatanguyeho nyene cyubahiro avuze yuko bijyanye no kugerageza kwikingira eh, ikiza cya korona eh, yuko hafashe ingingo yuko eh, bimwe bimwe nk'amasabune yogabanuka n'amazi twarabyumvise kugira ngo abene igihugu tubone uburyo bukwiye bwo kwikingira ah, kandi iyo ngingo ni ukuri twarayikengurutse nk'abarimyi n'abandi barundi bose muri rusange ariko rero akatubakiye ni ukumenya ko yoca aba inyanduko yo kugira ngo umunyagihugu aho yazigura n'uburamuko bice bihinduka icyo dusaba rero twebwe nk'abarimyi leta yashikirije icyo cyifuzo kandi cyiza ko yoce ifatanya e, igakorana n'abajeje intwari banashaka igakorana na savonoro nyine kugira ngo ntihaboneke abacuruzi bashobora kwikinga mu kiza bitwaje iyo ngingo y'umukuru w'igihugu confinement mu rurimi rw'igifaransa ngo abakenyezi barenga miliyoni mirongo ine mu bihugu biri mu nzira y'iterambere ngo batazoronka uburyo bwo gutandukanya imbyaro mu mezi atandatu aza ni nkuru tubaza mihaye kanyange muri ubwo butumwa umunyamabanga mukuru wa ONU avuga ko umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu ushitse hari kiza ca COVID-19 kije gusongera isibe mu kubaho kw'abantu na cane cane ngo kubakenyezi n'abigeme ngo mu gihe hari bihugu bigumiza abantu mu mihana ukwivuza bikagorana ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ngo biza ubwa kabiri amabina yafatiye ku gitsina ngo yarongerekanye Antonio Guterres muri ubwo butumwa avuga ko hamwe mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere y'iterambere ibyo kuguma mu mihana bandanya mu mezi atandatu ari mbere abakenyezi imiliyoni mirongo ine n'indwi ngo batazoronka uburyo bwo gutandukanya imbyaro ibi nabyo ngo bikazotuma haba inda zingana imiliyoni indwi zitwawe zitifuzwa hagashobora kuba amabi mashasha afatiye ku gitsina agera ku miliyoni mirongo itatu n'imwe afatiye ku n'igisata cya onu cyita higurirana ry'abantu UNFPA ngo ku mwaka ku mwaka harabwe umurindi abantu barondoka ko abakobwa ngo barenga imiliyoni cumi na zibiri ngo bazorongozwa ku nguvu mu burundi ibijyanye n'iryo gurirana ry'abantu nk'uko ikigo cya leta cegeranya ibiharuro isitebuke bimenyesha abantu ibihumbi amajana atatu ngo nibo biyongera ku mwaka ku mwaka ni ukuvuga ku rugero rwa kabiri n'ibice bitanu ku ijana nikora ndayishimiye arongoye icyo kigo akanamenyesha kandi ko mu bihumbi bibiri na mirongo itanu abarundi bazoba biyongereye hagati y'imiliyaridi cumi n'umunani na mirongo ibiri na zibiri ibi nabyo ngo bikazogira ingaruka ku iterambere ry'igihugu wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro inyuma y'itangazo y'igihugu ca Cote d'Ivoire gemeza urupfu rwa Madou Coulibaly yahoze ari umushikiranganje wa mbere kwashitse kuri wa munani mu kakaruno mwaka umugambwe uri ku butegetsi uriko urarondera uzoserukira amatora y'umukuru w'igihugu amadugu kuri Bari akaba ari we yari yarashizwe imbere kugira aserukira umugambwe uri ku butegetsi mu gihe igihugu ca Cote d'Ivoire mu gihugu mu gihugu ca Cote d'Ivoire amatora y'umukuru w'igihugu azoba muri gitugutu muri no mwaka Harsani Watara akaba yari yamenyesheje ko atazitoza ku kiringo kigira gatatu